ऐं उन ज़ाल खां हीअ ॻाल्हि सज़ा टारींदी जो चार भेरा शाहिदी डि॒ त अल्लाह जो कसम त बेशक उहो मुड़ुसु कूड़ चवंदड़नि मां आहे